بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد خب درس ديوم از كتاب شكننده دهوي اسلام مؤلف میگوید الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر مؤلف میگه یکی از شکننده های اسلام چهارم از نواقض اسلام که انسان از دین خارج میشه اگر این را اعتقاد کنه و انسان کافر میشه و مرتد میشه و وقتی که این عقیده را داشته باشه این ناقض چهارم در اسلام از جمع معلیف همین است که هر که اعتقاد کنه اعتقاد کنه با دل و یقین کنه و بگوید همچنین با زبان حتی اگر با زبان هم که نگویم مهم اعتقاد دلی داشته باشه در دلش که غیر راه پیامبر صلی الله علیه وسلم تر از راه پیغمبره کلمه من اعتقده مهمه اعتقاد کنه عملی نیو عمل قطعی نیو اعتقاد قطعی عمل قطعی یعنی چی این مثلا تو دلیل از حدیث میاری و قول فقیه را میاره تو از صحیح بخاری میگویی و از مختصر قایه میگه در حالت نمیتونیم بگیم که یادم طریق راه مذهب حنفی را بهتر از حدیث نبوی میدونه این خیلی حکم کرده نمیتونیم اگر اینکه اعتقاد کنه یا اینکه به لفظش بگوید و در حالت این انسان عجیل میبره اگر رفت تا حدیث صحیح همیاری او بگه این قول مؤلف بهتر در نزد من قول صاحب چهار کتاب یا صاحب کیدانی بهتر است از مثلا حدیث نبوی این انسان کافر میشه بله چرا زیرا که در حالت قبل تقدیم کرد مقدم و پیش دانی قول غیر پیامبر رو به پیامبر صلی الله علیه و سلام در حالت تعظیمی غیر پیامبر رو بهتر از تعظیم پیامبر دونیست به خاطر امینه یعنی هر که اعتقاد کنه که هدی راه و رویش میگم هر که اعتقاد کنه که راه و رویش غیر پیامبر بهتر از راه و رویش پیامبر اعتقاد کنه و به زبان بگوید شاکوفی کسی بگوید که مثلا طریق نقشبندی یا مذهب حنفی یا مثلا شافعی یا حنبلی یا مثلا طریقه اخوان مسلمین. یعنی هر راه و رویشی که هر راه و را حتی مثلا در قانون ها هم میخه حکم تواقی قانون های وضعی دموکراتی و لیبرالی اشتراکی و علمانی همین ها را اعتقاد کنه و بگوید که بهتر از راه و رویش قرآن و سنت یا کاملتر و بهتر و خوبتر در حالت انسان کافر میشه در شک نیست چرا در در حالت من احسن من الله قیل و من احسن من الله حکمه یا آیات را تکذیب کرده و رد کرده استدای به قول پیامبر صلی الله علیه و سلام که هر خطبه نماز جمعه در میگفت در خطبه حجه که خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلام و شر الامور محدثاتها همین حدیث گویا رد کرده است حدیث صحیح در روایت ابو داوود و نسائی والله الان در بخاری هم هست به هر حال همین حدیث رد داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفت بهترین سخن سخن الله است این خیر الكلام ك... فخير الحديث كلام الله بهترین سخن سخن الله سبحانه و تعالی است و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم و بهترین راه و رویش راه رویش پیامبر صلی الله علیه وسلم است بنابر خاطر همین هر انسانی که همین مسئله اعتقاد داره که همین رویش من طریقه اختراع کرده من چه طریقه های برای تزکیه نفس باشه مثل صوفی ها و اینو چه طریقه های برای زندگی مردم باشه سیاست مردم مثل مثلا جماعت ها و این اینو مهم هر که همین اعتقاد کنه و بگوید به زبانش که راه غیر پیامبر رویش غیر پیامبر بهتر از راه پیامبر است این انسان کافر می شود و بعد این سخن را غلات صوفی ها گفتگی است که شما اگر رفت و پیامبر راه حدثنا اخبرنا بگویید گفتند ما گفتن این نیاز هستیم شما اگر میگید که حدثنا عبدالرزاق عن فلان عن فلان عن ابن مسعود عن, عن النبی صلی الله علیه و سلم ما میگه حدثنا الرزاق یعنی الله سبحانه و تعالی میگه با قدیل من حدثنی ربی عن حدثني قلب عن ربی یک یک بورا میگیره این صوفیا بعضیش همین و والعیاذ بالله داشتن که راه رویش همون پیری خچان این بهتر از راه رویش پیغمبره زیرا میگه بین ما و بین او سندها هست مرده از مرده روایت میکنه حدثنا فلان عن فلان گفتن ما بهتر است رویش استو پیر بهتر است این یک یک بار ما از الله میگیره حدثني قلبی عن ربی یعنی که میگفتن حدث شما اگر حدث عبدالرزاق بگن ما را حدث رزاق نفسه ما را الله خود تمیت سخن و حدیث حکم ای این قاعده سخن کفر و باطله با وجود ای این دروغهاشان آشکار شد که بعضی پیرهای صوفیا دعوا میکردن که مثلا در فلان قاره فلان مکان در مثلا طرف شرق غرب ده همین مثلا جاها هست و تمام علم اثبات کرد که دروغ میگفتیان نه از الله میگیرن نه هیچ بنابر از شیطان وسوسه های وحی شیطانی داشتن نه الهی بنابر این مسئله را شیخ خاصتا شاید برای مسئله ذکر کرده است که هر کی اعتقاد کنه که غیر راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهتر از راه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است در این حالت کافر میشوه زیرا راه پیغمبر اون وحی الهی هست و الله میگه و من احسن من الله قیلا و من احسن من الله حکما الیس الله باحکم الحاکمین او بزرگترین داورها الله نیست ولی الله هست بنا به همین بهترین راه راه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم حتی بنا به خاطر بعضی از کسانی که منسوب به صوفیا هستند مثل جنید باشد تقریبا یا غیرش میگفت راه به الله رسیدن همش محکمه مگر به چی مگر راه محمد صلی الله علیه و یعنی همه راهی برای الله بستن محکمه مگر به راه محمد صلی الله علیه و یعنی میخوای به الله برسی رازیگی الله را به دست بیاری به راه محمدی صلی الله علیه و رویش بکن و الا به الله هرگز نمیرسه نه به نصرانیت نه به یهودیت نه به مجوسیت و زردشتیت نه به نقشبندی و شازیلیت نه به دیگر گروه و طایفه ها به الله نمیرسه زیرا که راه پیامبر راه حق است و رساننده به الله سبحانه و تعالی است و این صوفی بعضی اعتقاد دارن که راه های رسیدن به الله به عدد نفس مردمه باطل باطل هست چرا؟ زیرا که اونها هم طریقه خود نظر دارد ده هر یک طریقه هست نقشبندی شازیلی پرواندی و مثلا حد بسیار بو بود قبول ندارم به هر حال هر که این اعتقاد کنه کفیر می شود او ان یا ای که اعتقاد کنه انسانی ان حکم غیری احسن من حکمی ای که حکم غیر پیامبر احسن بهتر خوبتر از حکم پیغمبر در حالت هم کفر شود هر که حکم غیر پیامبر را بهتر بدانه یعنی مثلا تو میگی پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرده او میگه مثلا افلاطون یا اینکه مثلا فلان فیلسوف یا فلان متکلم و اهل کلام و منطق این خیلی گفته است در این حالت بگوید این بهتر است به شرط بگه و الا در عمل توقع، این مثلا تا حدیث میگویی و او مثلا قول یک کسی میاره در حالت اینا نمیتونه یک یک بار کافر بگه اگر چه گناهگار است اگر چه مثلا مبتدع گمراه است که الله سبحانه و تعالی میگه ای الذین لا تقدموا بین الله و رسول ای کسانی که من پیشگیری نکنید به الله و رسول یعنی حکم الله و رسول را حکم کسی را و سخن کسی را مقدم و پیش قدم نداره یعنی تسلیم حکم الله و رسول شده خوب و یا که کسی بگه حکم غیر الله غیر پیامبر بهتر است از حکم پیامبر هر حکمی باشه نباشه حکم غیر پیغمبر حکم مذهب هم داخل است طایفه ها و گروه ها و جماعت ها همش خوب کله یفضل حکم طواغیت علی حکمه مثل کسانی که بدتری میده یفضل را اهمیت ده بهتر میدونه بهتر میدونه و الا مجرد گفتن کردن نی مجردی به حکم غیر الله رسول حکم کردن کفر نیست یعنی تنها حکم کنه تمام به هوا و هوسش اینوی لیکن تفضیل بهتر گفت یا برابر دانست در این حاله یا جایز حکم جایز شرعی در این کافی همون تفصیل در حکم غیر منزل الله که گفته بودیم درباره طاغوت که کسی است که حکم غیر منزل الله کنه اگر رفت بهتر دانه جایز دانه حلال دانه برابر دانه میشه کافی خب مثل همین یعنی کلذی یفضل حکم الطواغیت علی حکم کسانی که به برتری میتین حکم برتری یعنی بهتر میدونن بهتر میدونن حکم طواغیت را طواغیت جمع طاغوت هست طاغوت من طاغیت و طغیان سرکشی تجاوز کننده حد حدی خود را تجاوز کرده است خواه در عبادت باشه در عبادت یا در اطاعت باشه فرمانداری یا در اتباع باشه پیروی ای میگه طاغوت خب همین مسئله در, در عبادت یعنی کسی که نصرانیت همین رهبانیت رهبانیت عبادت که طریق نصارا یعنی عبادت داشتن یعنی مثلا مثل زمان در عصر در امت محمدی صلی الله علیه وسلم مثل عبادت های اختراع شدگی های صوفی ها که مسما و طریقه ها هست نقشبندی و شازیلی که عبادت های مخصوص دارن طریقه مخصوص هیئت مخصوص با شکل مخصوص عبادت میکنن همین را همو پیراش میسازده همین را اگر رفتو و بهتر از حکم عبادت پیغمبر دانند با اعتقاد کنند انسان میشه کافی یعنی عبادت غیر همچنین عبادت غیر الله کنه کافی میشه را که گویا در حالت حکم عبادت غیر الله را بهتر دانست یا اینکه طریقه غیر شریعت اسلامی را بهتر بدانه در رسیدن به چیزی الى حكم طاغوت میگه به وقت حکم چند تا مختصر همین حکم دو تا یا حکم الله هست یا حکم صحیح هست و واجب هم هست. یا حکم طاغوت هست، یعنی حکم غیر الله هست خواه طاغوت شیطان باشه خواه پیر باشه خواه صاحب مذهب باشه یا صاحب طریقت باشه یا اینکه مثلا صاحب قانون باشه همه اینها در زیر چی دار میشوند در زیر مواقیت بخاطر چی چی و خوب اکنون این که باشه آیا هر طاغوت کافر است نه چرا زیرا که طاغوت طاغوت زیرا تفصیل طغیان تجاوز است تجاوز کردن حد گذاشتن از حد حدی انده چیست عبادت است خب همین را گذاشت خط سرخ قرمزی را در حالت چی در حالت گوه از حد گذاشت خب اگر کی کافر میشه اگر همین تجاوز و کفر باشه کافر میشه و شرک باشه انسان مشرک میشه اگر رفت به بدعت باشه مبتدیع میشه اگر رفت به معصیت همین تجاوز گذشته حد الهی اگر رفت به معصیت باشه طاغوت که عاصی هست گناهگار خب مثلا مثل آدم یک کس به معصیت امر میکنه مجبور میکنه مثل مثلا میگه برای دزدیک، برای مثلا خیانت کاری که مثلا این وای در این حال معصیت ده امرش میکنه در حال این آدم طاغوت شد و فرمان داد طاغوت آمر شد امر کننده به معصیت خب طغیان انا مینه برای خاطر این تفصیلش همینه طغیان چند قسمت خب اگر رفت تو طغیان طغیانش اگر رفت تو به کفر باشه الا طغوت کبراش میگن طغیان طاغوت اکبر و طاغوت اگر رفت به غیر کفر و شرک باشه الا طاغوت اصغرش میگن یعنی به بدعت و معصیت و زلالت و گمراهی خب به خاطر همین شیخ عبدالرحمن وکیل کتاب را حد متواغیط مقصودش همین قبر صوفی های کلانی مثلا احمد بجاوی و, و مرسی پیری صوفی دیگر در اسکندریه قبری داره و بعضی قبرها و بوت ها اوسانی هست که به غیر الله سبحانه و تعالی پرستیده میشوند از طریقه های صوفی او را تواغید نامیده است در حقیقت صحیحه خب کسی که حکم غیر الله را مختصر مختصرش میگویی هر کسی که همین یعنی قاعده را ده نواقض اسلام ده نواقض چهارم ده هر کی بهتر بدونه غیر حکم الله رسول را یا غیر حکم راه غیر پیامبر غیر الله و رسول را بهتر از حکم الله رسول و الله رسول دونست در حالت می شود کافر در شک نیست حتی در بعض کتاب های فقهی در کتاب های مذهبی هم آمده است این مسئله بهتر دانستن حکم غیر الله و به حکم الله یا اینکه بهتر دانستن حکم غیر الله غیر رسول صلی الله علیه و سلم با رسول صلی الله علیه و سلم بنابر ابن عربی وقتی که همین عقیده را داشت درباره راه و رویش بنابر عالم های حتی از ملا مولع القریه رساله داره در ردش و همچه علامه بيركوي واحمد آه، وصاحب آه، كتاب اللمع حوادث والبدع علامه خوب نامش فراموش شد بحر حال الى آه، حنفي هست و همین مسائل اعتقادی های باطل که صوفی ها نسبت شریعت محمدی دارن همون رد دادگی هست حقیقت این صوفی ها همین عقیده را داشتن و وعبد ربک حتی یقین الى اینا گفتن تو یقین صوفی ها رسیدن زیرا صوفی ها به خود یک مرحله دارن مرحله یقینش میگن که گویا پیر به اون مرحله که رسید دیگه برای واجب نیست پیروی کردن پیروی کردن راه پیامبر صلی الله علیه و سلم این نواقض چهارم و نواقض هفتم هم رنگ همین صوفیه عقیده صوفیه را رد که راه پی غیر پیامبر بهتر دانند و همچنین هر که حکم وضعی قوانین این را هم بهتر دانست از حکم الله و اعتقاد کرد این را تلفظ کرد یا که گفت مثلا و کافر میشه اما مجرد حکم کردن به حکم غیر الله خود یا مسئله باشه خود در ده مسئله این انسان کافر نمیشود. شود گناهگار است به شک شود. در یه مسئله حکم کنه بغیر غیر ما انزل الله این گناهش کمتر است کسی که در ده مسئله میکنه کسی که در هزار مسئله حکم بغیر غیر ما انزل الله میکند گناهش سختر و بدتر است از کسی که مثلا کمتر از او در حکم میکند خب این بود ناقض چهارم در باب دانستن راه پیغمبر یا غیر حکم پیغمبر صلی الله علیه و و حکم پیغمبر صلی الله علیه و خب چرا کفر است به خاطر در این حالت انکار آیت ها هست که و من احسن من الله حکم حکم پیامبر این حکم از حکم هست زیرا که و من ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا پیامبر صلی الله علیه و سلم از پیش خود کتگی نیست بنابر برای هر یک مسلمان واجب است حکم پیامبر که مقصود الله و رسول و این را مقدم بدانه و این را بهتر بدانه و باید به این عمل کنه زیرا در وقت مسلمان شدنش و به اعتراف خودش اعتقاد میکند فقط تنها شهادتین است أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله به خاطر واجب الاتباع باید تنها پیامبر صلی الله علیه و سلام باشه و راه و رویش هم در زندگیش که باید همه مسئله ده انسان باید در نفس خودش باید راه پیامبر صلی الله علیه و سلام تطبیق کنه و نباید حتی انسان در مسائل سنتی هم انکار کردن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام یا حتی در مسائل یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلام قبول نکردن و یک سنت پیامبر راه روش غیر پیغمبر بهتر از پروه پیغمبر دانستن این چند چیز کفری اکبر است بعد البته بدونه که تفصیل چی است کنن تفصیلش همینه که انسان حکم اول درباره راه پیغمبر دانست صلی الله علیه و سلم دیوم حکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم دانست بعد از این با حکم و راه غیر پیغمبر بهتر دانست بعد کافر میشود و الا من میتونم بگم هر متعصبی مذهبی حنفی یا که هر از آی چهار یا هر متعصبی عالم از علما نمیتونه بگه کافیره. به خاطر که مثلا راه همین عالمه یا اینکه اسم همین عالم یا همین قاضی را از حکم الله رسول میده با مجرد همین کار کردن یا همین عمل ندادن دادن کافر نمیشه مگر اینکه چی مگر اینکه اعتقاد و تلفظ کنه و یا اینکه بگه بهتر است و تو بگه اگر حدیثا را بگیری من مثلا قول فقها برای من بسه و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی بگد این بهتر برای من یا آسان‌تر اینه در حال در حقیقت انسان از دین میشه اقامه حجت و رساندن محجت و الف پنجم نواز الخامس ابضا تمیم جاء الرسول صلی الله علیه و سلم و عمل به کفر هر باد بد ببینه چیزی از آن چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده است ولو عمل به اگرچه عمل کنه میگه کفر است بله درباره نواقض شکننده های اسلام عمل کردن و نکردن شرط نیست چی شرطه اعتقاد کردن نگاهه و خیلی عمل کردن به عمل تو هم کفر شود یعنی مثلا یک کس مثل ریش مثلا بعد ببینه یا مثل همین سنت های پیغمبر صلی الله علیه و خیلی زیادن سنت های پیامبر اگر چه در یا در این حکم یا در آیت آمده باشه یا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلام یا با اجماع عالم ها ثابت باشه حکم شریعت میگن یعنی در شریعت حکم شریعت شرعی را انسان بعد از دانستن بعد ببینه که بدونه که شریعت همه چیز هست و خب بعد بعد ببینه در حالت کافر میشه به حد مهم است مثلا انسان نواقض های اسلام دانستن را مهمه برای انسان تا که در واقع نشه و از ندانستن یا اینکه از روی نفهمیدن یا از روی اهمیت ندادن به اهمیت کردن هم در این باب درست نیست زیرا بد دیدن چیزی از آنچه که پیامبر صلی الله علیه و سلام آورده است دیگر احتیاج به اقامه حجت نداره برای بد دیدنش فقط چی شرط است شرط همینه که بدونه که همین حکم الله و رسوله یا در شریعت اسلامی هست و بعد از او بد دید کافر می شود خب اگر خواهیم تفصیل ترش بتیم همینه که انسان اگر رفت و حکم ریشه را بد ببینه ریشه سنت پیامبر صلی الله علیه و در این یعنی حالت کافر می شود اما یک ریش یک انسان شخصی انسان بد ببینه به خاطر که ریش کس اینه وای در حالت گناهگار می تمام اما ریش به خاطر سنتی از محمد صلی الله علیه و سلم سویته گفته با بد ببینه در حالت کافر می شود خب می همین مسئله می مسئله زن ها مثلا غالبا یکم زن دیمه یا تعدد زندگی و سه زندگی مثلا از بعد ببینه زن ها مثلا خب یک رفت از جهت غیرت و از جهت ناموسش باشه یا از جهت طبیعت زنش روایت گناهکار است تو ما خب لیکن از جهت اینکه شریعت حکم شرعی هست و بعد ببینه با وجود ای با کافر میشوه لیکن باید برای چه کنون طبیعی هم بعد ببینه کافر گناهکار میشوه کافر نمیشه به خاطر اینکه این همون غیرت زنها و رشک ها هست و باید براش واجب است که این غیرت و رشکش تابعی باید قرآن و سنت گردانه یعنی باید حکم دوزنگی و تعدد زوجات باید زنها ببینه درسته که رشک کنن قدر حد شرعی ما نمیشه مثلا زن یکم رفته زن دیوم مثلا بگیم که رفته با شوهرش خواستگاری کنه به مثلا لیکن حق داره که رشک کنه به شرطی که رشک او با کفر یا با بدع یا با گناه باید او را نکشه خب مسائل تفصیل همینه بد دیدن حکم شریعت اون وقت کفر است وقتی که دانش که همین حکم شرعی رو بد دید کافر می شود اما یک کس ندانست که مثلا همین چیز حکم شرعی هست و بد دید در حال کافر نمی شود معذوری به جهلش از دوباره چی درباره ندانستن حکم شریعت اما درباره بد دیدن ندیدن عذر نیست یعنی مثلا آدم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم میدونه بعد ببینه در حال کفر می شود این آدم طواف در گرد خانه الله را بعد ببینه یا آدم روزه و حج و زکات و جهاد حق جهادی حقیقی اسلامی را بد ببینه در این حالت این آدم مشکلش چی است مشکلش با اسلام و با وحی الهی و با حکم شریعت است در این حالت انسان از دین خارج میشه بعد از چی بعد از انسان همه حکم الله و رسول تمام مثلا بد دیدن عذر نیست لیکن واجب دانستن که در حق در همین شریعت هست و بعد بعدش بعد از حکم شریعت دونستن دلیل بازم کفر میشود به دلیل میگه من بغضا هر کی بعد ببینه چیزی از اون که پیامبر صلی الله علیه و سلام است انسان اگر عمل کنه یعنی آدم اگر نماز خونه و حج بره و زکات به طور که حکم زکات بعد میبینه حکم شرعی را در حالت کفر شود ایش داره ریشه بعد ببینه کافر شود مثل همین دیگر سنت هایی که یا احکامی در شریعت اسلامی هست چرا کافر شود یا در حالت حکم الله و رسول در راضی نشد راضی نشد حکم الله و رسول نپسندید به خاطر همین کافر می خب فقط در سیلش چی بود است مهم همین که بدون همین حکم در قرآن سنت است بعد کافر می شود اما انسان عالم از روی اجتهاد همین مساله قبول نکردید در حالت کافر می یا آدم مثلا در حالت ندونست که همین اشاره سبابه در حکم در سنت پیامبر صلی الله علیه و تماما میدونست اخی کیدونی را خود و تمام که مثلا اشتباه حرام همین همه چیزا بد دید اشاره را این کافی نشد چرا زیرا او ندانست که در شریعت ما هست قبله که حدیث صحیح بر ثابت شد و بعد از این با بدید در حالت خوف کفر داره ولی بالله من ابغض شیئا مما جاء به رسول صلی الله علیه وسلم لو عمل به کفر اگر چه عمل کنه برای برای مسئله کفر شده نیست عمل کردن مهم که همین چه اعتقاد کرد مثلا یه آدم عرق نخره عرق حلال بودن کافر میشه یا آدم زینا هم نکنه زینا را حلال بودن کافر میشه یا آدم زینا کنه کافر نمیشه اگر رفت او را گناه کبیره بدونه لیکن آدم زینا نمیکنه کافر میشه وقتی که اعتقاد کنه حلال بودنش اگر چیز زینا نکنه برای مسائل کافر و کفر و ایمان مسائل خیلی تفصیل احتیاج به تفصیل و قاعده های شرعی داره قاعده کلی تا این کسان نه مذهب خوارج داخل شوه حالی ندانستان که نمیدونه مذهب خوارج خبر نداره یا اینکه در مذهب مرجعه از اهل ارجاع می شود بنابراین قاعده ها را دانستن به حد مهمه و به برای طالب علم خاصتا و برای مسلمان عموما خب ششم نواقض مؤلف میگوید السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله عقابه كفر هر مسخره کنه کنه چیزی از دین پیامبر صلی الله علیه و را یا ثواب الله را یا عقاب و جنت دوزا مثلا ثواب جنت و ثواب و پاداشی که در قرآن و حدیث ایده گیه ای مثلا مسخره کنن یا عقاب الهی را مثل عذاب و قیام قیام شرط و اشرات نشان بزرگ قیامت این آدم میگه کافر میشه را در کتاب فقه هم هست در کتابهای های کفری ها که در کتابهای فقه در آخری فقه اکبر بعض لفظ های کفری آورده است از یکی از همین چیز همینه استهزای به دین پیامبر صلی الله علیه و سلم به چیزی مثل مثلا بیش یا اینکه حتی به خوب زبان بیاد یعنی مثلا سوال حکمی از حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم را یا دین را مثل طواف کردن خانه الله را یا مثل روزه گرفتن یا نماز خواندن را یا مثل همین احرام بستن در حج را یا همین احکام خلاص احکام اسلامی در حالت کافی میشه یه شرط داره چی شرط همین که بدون از حکم امین در دینی پیغمبر هست یا که همین ثواب در آیه یا حدیث آمده یا همین در حدیث آیه آمده اگر انکار کنه است مسخره کنه ای مسخره کنه یا کنه کافی میشه اما اگر رفت ندونه ندونه را ندونه ندونه که همین چیز در دین اسلام هست این حالت مسخره کنه کافی نمیشه که نمیدونست که کفر اشاره نیست جهل در استهزاء قبول نیست یعنی در اینکه کفر هست یا نیست قبول است لیکن ندانیست که از شریعت های مسخره کرد یا کفر نمیشه یا آدم اشاره سبابه را اصال کرد او بالا دا گفتیم بد دید ایجا اصال کردنه خب نمیدونست اصال کرد اشاره سبابه را یکم چیزی بدی تشبیهش کرد مثلا مانند کرد اگر در حقیقت هیچ خبر نداشت که این در حدیث های صحیح آمدگی است و در مذهب حفی هم هست در کتابش حتی از امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت از به روایت ابو یوسف خب با وجود این مثلا دانش این حکم او با مسخره کرد اشاره بابا در حالت کافر میشه خب اعتقاد کردن شرط نه شرط نیست اعتقاد کنه که میزه خب فقط همین اصال کرد کافر میشه خب چی شرط فقط هم قبول که همین حکم همین در دین محمدی هست همین کفایه است لیکن جهلش عذر نیست یعنی اینکه جهل چی ندونستن حکم عذر هست مثلا می چیز آیا هست یا نیست ای عذر است لیکن ندانستن این که استهزاء کفر ای عذر نیست بلکه الله سبحانه و تعالی میگه دلیل دلیل خدا تعالی قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم یک گروه از پیامبر صلی الله علیه و سلام با صحابه ها به در جنگ به جهاد می رفتن و در راه یک نفر از منافق ها سخن گفت که مقصودش پیامبر و اصحاب او بود که گفت من گفت مثل همین قوم اصحاب پیامبر و پیامبر را در نظر داشت که گفت مثل اینها گفت آدم های شکم پرور و آدم های دروغگو در زبان و آدم های ترسانچه گفت ندیدند گفت مخصوص اصحاب پیامبر و خود پیامبر بود خب همین گپ گفت تو منافقی یک کسی گویندش منافق است ولیکن بعضی از مؤمن های ضعیف ایمان قطعی بودن و خند و یک گروه از صحابه یعنی بین همی گروه مدگی بودن چند نفر یک گروه از صحابه از بین خیست و پیش گفت میرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که گپوی تره گفت خبر میتیم پیش یکی صحابی به پیش پیغمبر برسه وحی آمد که اینا کافر شدن کافر شدن بچی به همین سخن خب این مرد گویندش که هم که باشم این کافر شد و مومن هایی که خندیدن و انکار نکردن اونها هم اون مؤمن های ضعیف الایمان ها و کافر شد برای خلاص میتونم میگه اگر رفت این نفع طایفه معذب یک گروه اگر عوف کنه یک عذاب میکنه یک گروه توبه کرد این وقت خب به هر حال در اینجا مجرد تنها مسخره کردن با از پیامبر صلی الله علیه و سلم اصل کردن او برست خب این مرد دوید و پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و اسب پیامبر صلی الله علیه و سلم تو را قبید و زاره کرد گفت یا رسول الله گفت ما گفت فقط سخن میگفتیم تا اینکه خندیم و مشقت راه را نفهمیم پیامبر هیچ جوابش نمیداد میگفت قل ابی الله همین فقط خوند اول شد تمام قل ابی الله معنیش اینه که بگو ای محمد صلی الله علیه و به این کسا ابی الله و آیاته و رسول کنتم تستهزئون او الله و آیات های الله و پیامبر او بودید مسخره میکرده استهزا میورزیده لا تعتذروا عذر خواهی نره قد کفرتم بعد ایمانی با تحقیق شما کافر شده از ایمانتان اول اینجا اثبات کرد که اینها مؤمن به ایمان داشته برای ایمانش ضعیف بود خوب لا تعتذروا قد کفرتم یعنی کافر شده معلومه هم کافر شدن هم ایمان داشتن برای خدا نمیگن که اینا منافقا بودن برای منافقا کافر هستن لیکن بعض از مؤمنان، هم بعضش ایمان داشت در حقیقت خوب و نمیگیم که کافر نشدن بلکه الله میگه قد کفرت و نمیگیم که جهل دارن و خاطر که و مسخره پیغمبر این در دین معروفه که باید آدم دین احکام دین مقدسات دین شاید باید مسخره نکنه و نمیگویم که مثلا اینها گفتن ما نمیدونستیم میدونستن که کارشون بده لیکن نمیدونستن که عمر میدونست که کار خوب نیست لیکن نمیدونست که اینا به ایجا میرسانه برای این عذر نیست که تو بدونی که به کجا میرسانه مهم بدونی که در شریعت است اون دیگه دیگر اسم مسخره نکن او اصل نکن یعنی گاه آیا آدم گاه کافر میشه در حالی که نمیدونه بله حتی علامه قاسم ابن قطلبغا از علمای بزرگ حنفی است کتاب داره به نام میکفر میکفر ولا یشعر کتاب خوب رساله میده که کسانی که کافر میشوند خودشان درک نمیکنن کتاب داره علامه قاسم ابن قطلبغا یا قطلبغا نامش است خب در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه قل اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون کسی که چیز از پیامبر صلی الله علیه و سلم را چیز از دین احکام الهی را یا اینکه ثواب پیامبر ثواب که الله سبحانه تعالی کرده است مثل جنت اوصال کم جنت حور عین به طریق اوصال بگه یا عقاب الهی را عذاب دوزخ یا اینکه ملائکه های خزانه جهنم را یا غیر دیگر چیزایی که است حج نماز روزه را اینها را لیکن یه شخص معین اوصال کنه اگر خاطر خودش داره کفیر خب نمیشه، نه که گناهگار میشه مثل وصل کردن ریش پیامبری حکم شرعی کفره یکی شخص معین ریشش مقصدش همین آدم مخصوصه در این حالت این گناه هست و کفر نیست یکی باید احتیاط کنه باید احتیاط کنه خوب این مسئله تفصیلش مینه یک آدم شخص معین فعلی آیا آدم اصل کردن ای خدی آدم ده ذاتی شخصی آدم این گناه کبیره هست لکن حکم همی یعنی آدم به خاطر سنت پیغمبر اصل کردن به خاطر حکم شریعت اصل کردن انا بعد کفر اکبر است خب مؤلف میگه السابع هفتم نواقض اسلام شکننده های اسلام السحر سحر هست سحر جادوگری جادوگری کفر است بله این کفر خوب جادوگری این کفر است زیرا که انسان جادوگر نمیشود مگر اینکه به شیطان نزدیک میجویه و کافری به الله و قرآن را حتی و بالله بعضش در حجت خانه میپرتاید و ذبح و نظر برای جن ها میکنن پیرها میگن وقتشان به همون ها میکنن تا اینکه اونها بعضی از دروغ ها و بعضی از خبرها را براشون برستانن بنابرای هر ساحر کافر است بله هر جادوگر کافر لیکن بعضی آدم ها خودشون جادوگر میگن در حالی که جادوگر نیستن یا اینکه مردم جادوگرشون میگن جادوگر نیستن بالاخره اینجا فرق میکنه نه بعد حالت خوب یکم جادوگر هر جادوگر کافر است یک دوم هر کسی که دعوای غیب میدونم بگه این کافر دعواگری غیب یا من غیب میدونم من میفهمم که پگ چی میشود ولی عیاذ بالله کافر میشود خوب لکن جادوگری که مردم جادوگرش میگه در حالی که جادوگر نیست میگم دارو تشت مثلا ایتری مینستونه ایگن راستو تمام اما مثلا طریقه های جادوگر ها قطعی و فقط جادوگر نیست یعنی مثلا دعوی میخواد میکنه نه از ها کمک بگیره نه برای او کرده که نه ایتی فقط یعنی گفته این راه آسان برای پول جمع کنی مردم و فریب, فریب کنی مردم خوب جمع کرده ملا مردم جادوگرش میگه گفته جادوگر هم حساب نمیکنه فریب میکنه فریب ها میکنه مثلا آدما شرایط میکنه که برای فلان بیمار چی مقصد داره او مثلا میگه که مثلا ما اومدیم تو که مثلا دختر ما مثلا شوهرش سر داده به خاطر می بعد یه استگ می خبرش میده که فلانی فلان زن به خاطر می اومده بعد میگه ها خیر دامادی تام خیلی خیلی خیال میکنه این بیچاره بی سواد کی این ملا غیب میدونه مهم که به هر حال اینا در خوف کفر هست و لیکن هر یتی رو گفتن بعد از فهمیدن حالش مهم میده خب حکم جادوگر چیست کفر است کافره کشته میشه بله زرای حدیث است قوام ثابت است پیامبر صلی الله علیه و سلم که حد ساحر ضرب سیف دلار که بریدن خب و منه صرف و العفو و یکی از همین درس جادوگری داخل بشه شود صرف دور کردن میگن دور کردن و العطف گرم کردن میگن یعنی گرم و خونکی کردن صرف جدا کردن دور کردن خوب، یعنی تو چی خنک کردن میگن یعنی زن شوهر ایشش دومو چای کلینش مثلا شو ممكن يعني دور میکنه یا مثلا چای کلینش خب صرف و عطف دوست کردن و نزدیک کردن صرف دور کردن یعنی تاجیکی گرم و خونیکی کردن این جادوگری هست در حکم جادوگر است فمن فعله که این جادوگری را کنه سحر مثلا کتاب های سحر جادوگری هست او را بخونه یا تا تعلیم بگیره یا به جنها نزدیکی بوده تا اینکه اونها خبر استیان یا ها ذبح مثلا خروج سیاه و فلان فلانی خب من که جادوگری گرم آخنه کی کنه اوراد یا بهی یا کرازی کفره کافر میشه هم سحر و هم کفر است این در سوره چی دلیل دلیل قول تعالی و ما من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر این هاروت و ماروت کسی نمیدادن امی علم جادوگری را مگر اینکه میگفتن انما نحن فتن ما امتحان ابتلا هستیم جمهوری مفسران میگن اینها دو ملائکه هستند که الله برای اختبار امتحان مردم فرستاده بود علم جادوگری و اینوایی که در یهودیت اینا مشهور بود خب این دو ملائکه اومدن همین خیلی میگفتن میگفتن ما ابتلا و امتحان از جانب الله هستیم پس کافر نشوه یاد نگیری از ما خب این امتحان ابتلا به هر حال دلیل همین که فلا تکفر معلوم شد تعلیم گرفتن سحر و جادو یک کفر اکبر هست یک تفصیل خیلی که گفتیم از را جادوگر میگن قوم نمیدونه خب جادوگر غیب میدونه نه اما فقط شیطان ها چون که حدیث صحیح هست پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن جن هستند که دزدی میکنن سخن دزدی میکنن از ملائکه های آسمان ملائکه وقتی فرمان را الهی را میگن بعضی ملائکه به بعضی خبر میده که مثلا فلان روز فلانی میمیره ایش ایش میگد و شیطان ها و جن ها در آسمان یکم از این بالا میدزدن یکم کلمه در گوش میرسه تا اینکه مثلا ستاره قطی زده شوند خب بعد این یک کلمه را آورده صد تا بافته در جادوگر میگوید به یک کلمه ای که جادوگر میگه که مثلا روزی فلانی ده مثلا فلانی میمیره گفتن که اینم شیطان ها اصلا ایمالایک های بالا دزیدگی بودن به همی همراهش صد تا دروغ خوش میکنه و به خاطر یک کلمه گفتگیش و دیگر چیزها تصدیق کرده میشود یعنی مردم به خاطر همین دیگه قبولش میکنن خب باره جادوگری همین خب و در حکم جادوگر هم گفتیم که جادوگر کافر است همون جادوگری که دعوای غیبی میکنه یا به جن ها و شیطان ها نزدیک میجوید او بعضی را که جادوگر هم بگن جادوگر نباشه این کافر گفته نمیشه خب اگر توبه کنه یا توبهش قبول است بعضی اهل علم میگن یا که جمهور میگن این نه توبهش قبول نیست و میگن این جادوگری گرفتن علم اگر حضرت توبه بکنه میگن حفظ برینه حفظ خب بنابر خاطر میگن این کشته نبا بهتر است بعضی میگن بنابر جادوگر کشته میشه. خاطر او وقتی جادوگری یاد میگیره علم در سرش توبه کنه نشه او مثلا حذف کنه نابود کنه علم جادوگری را از سرش شاید میگن یه بار دیگه به همون کارش بگرد خوب و مثل همین جادوگری هست مثل آدمایی که گرم کی میکنن مثلا فلان نوع چیز بیار سرعت چه بیار اینو وای نامشه و فلان کار میکنه اینو وای والعیاذ بالله در خط این جادوگرها خیلی خطری در جامعه دارن اینها باید از بین برده شوند زیرا که سبب جدا شوی مردم سبب بدی مردم میشوند و پیش جادوگر رفتن حرام است به اتفاق لکه کدام وقت کفر است پیامبر صلی الله علیه سلام میگه هر کی پیش جادوگر دعوای غیب میکردگی یا جادوگر یا ساحر و او را تصدیق کرد کافر گی هست به آن با به محمد صلی الله علیه سلام نازل شده است یکم مساله. کسی پیش جادوگر رفت پیش اینها گفت که غیب میدانند در حالت کافر میشود به این نیت یا به این قصد ولکن رفت تا اینکه ببینم گفت که چی میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلام اگر کس به جادوگر رو الله 40 روز نماز او را قبول نمیکنه مجرد رفتن پیش او به نیت اینکه چی میگه تصدیقش نکنه باهاش نداره فقط میره این حرام است 40 روز نماز یادم قبول نمیشه خب اگر رفت و برای ردکنیشان رفت با که نداره یا برای سرزنیشان رفت و برای زندان کردنیشان یا برای کشتنشان این وای به شرطی که محکمه اسلامی باشه و با اذن ولات و سلطان و حاکم این وای خب به هر حال حکم جادوگر همین رفتن پیش جادوگرها انم خیلی تفصیل داره گاهی کفر است اگر کسی قبول کنه و مثلا استی خوب باورشون کنه گناه کبیره هست تنها برای پیش ما رفتن و گاه جایز است برای دعوت اونها یا برای فهمیدن و اثبات کردن دروغشون براشون خب این بود در مسئله جادوگرها خب اکنون آدم چه حفظ میکنه خودش را از سحر و حس رعی و ذکرهای صبح و شام و همچنین با رقیه های شرعی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين